Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Dievs kungs, lai ir ar jums! Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt varu un bagātību, un gudrību, un spēku, un godu, un slavu un pateicību Viņam gods un valdīšana mūžu mūžos. Tiešām viso, āmen, visos šajos labumos galvenais, ka mēs varam būt līdzdalīgi kopā ar šo jēru, kas tika nokauts un upurēts. Arī mēs esam karaļa bērni. Mēs šodien svinam Kristus uzvaru, viņa valstības atnākšanu, viņa valstības klātbūtni mūsu sirdīs, viņa valstības klātbūtni baznīcā un caur baznīcu arī visā cilvēcē. Kristus tiešām valda un uh, valdīs mūžīgi. Un, uh, protams, priekš mums tas ir bezgalīgs prieks, um, ko mēs varam saņemt caur ticību, mīlestību, cerību, atveroties Dieva žēlastībām. To mēs šodien arī darīsim. Sveicam arī visus radiomārija klausītājus, kas ir šobrīd kopā ar mums eh, šeit eh, klātesoši arī Madonas baznīcā, var teikt, <clears throat> caur radio. Arī jums ir iespēja eh, skatīties tiešraidē šo svēto misiju Madonas katoļu draugu Facebook Uh, lapā, bet tad jūs uh, vienu izslēdziet vai otru ieslēdziet, jo audio signāls droši vien nesakritīs. Lūk, mie draugi, svinam arī uh, kopā ar mums šodien ir Radio Marija komanda un arī uh, brīnišķīgais priesteris uh, Pēteris, uh, Radio Marija direktors, kuru mēs arī šodien noteikti dzirdēsim. Uh, Iesākot svēto misiju, esam aicināti, protams, eh, sagatavot savas sirdis svētās misijas upura svinībām, un tāpēc nožēlosim savus grēkus. Es atzīstos visvarenajam dievam un jums, dārgi māsas. lai apžēlojies par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvēm. Gods dievam augstumos. Lūksimies! Visvarenais mūžīgais Dievs, kas vēlies atjaunot visu savā mīļotajā dēlā, visas pasaules valdniekām, esi žēlīgs un dod savu svētību, lai visa tava radība atbrīvota no ļaunā varas kalpotu vienīgi tev un slavētu tevi mūžām. Mēs tevi lūdzām mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Lasījums no pravieša Daniela grāmatas. Es skatījos nakts redzējumā. Lūk, ar debesu mākoņiem nāca it kā cilvēka dēls un aizgāja līdz pat mūžsenajam. Un viņš tika nostādīts tā priekšā, un viņam tika dota vara un gods un valdīšana, un visas tautas, ciltis un valodas viņam kalpoja. Viņa vara mūžīga vara, kas netiks atņemta, un viņa valstība, kas neiznīks. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība. tiesas uzticīgs liecinieks, pirmdzimtais no mirušajiem un zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlēja un ar savām asinīm mūs atbrīvoja no mūsu grēkiem un padarīja mūs par valstību, par priesteriem, dievam un savam tēvam, viņam gods un valdīšana mūžīgi mūžos. Āmen! Lūk, viņš atnāks virs mākoņiem, un viņu redzēs ik viena acis un tie, kas viņu pārdūra un viņu apraudās visas zemes ciltis, tik tiešām āmen. Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija un kas nāks, visvarenais. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen. Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis svētais Jānis. Tajā laikā Pilārs jautāja Jēzum, vai tu esi jūda ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu pats no sevis to saki, vai arī citi tev par mani ir stāstījuši? Pilārs teica, vai tad es esmu jūts? Tava tauta un augstie priesteri tevi man nodeva. Ko tu izdarīji? Jēzus atbildēja: Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi cīnītos, lai es netiktu nodots jūdiem, bet tagad mana valstība nav no šejienes. Tad Pilārs viņam sacīja: Tātad tu esi ķēniņš. Jēzus atbildēja: Jā, es esmu ķēniņš. Tādēļ es esmu dzimis un tādēļ atnācis uz pasauli, lai liecinātu par patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, klausa manu balsi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāv! prieks svinēt uh, šos Kristus karaļa svētkus draudzē, kura nes uh, Kristus karaļa titulu. Uh, jo īpaši jums šiem vajadzētu būt tādiem nozīmīgiem svētkiem šeit Madonā, un ir arī vēl citas draudzes, kuras ir veltītas tieši šim Jēzus titulam. Katru gadu mēs liturģisko gadu noslēdzam ar šiem svētkiem, jo nākamā svētdiena baznīca sāks jaunu liturģisko gadu, sākot ar pirmo adventas svētdienu. Noslēdzot liturģisko gadu, mēs esam izgājuši cauri, cauri tādam, nu, teikt, eh, pestīšanas dzīves ciklam, kas parāda to, ka viss kādreiz noslēgsies ar tādu absolūtu dieva valdīšanu Mēs gaidām tur to, to otrreizējo Jēzus atnākšanu, ka pilnībā viss tiks pakļauts viņam, ka teiksim, visa šī pasaule un dzīve, kādu mēs to pazīstam, kādreiz beigsies un turpināsies tikai šī mūžīgā dieva valstība, kura nec sākas, nec beidzas, kura vienkārši vienmēr pastāv un kuras dalībnieki mēs varam būt jau šodien. Un mēs varam uzlūkot šīs dienas evaņģēlīja fragmentā, kāds tad ir tas mūsu karalis. Jo te jau jūsu altāra glaznā viņš ir attēlots nu, tāds, kāds viņš varētu atnākt. Tad, kad būs tā viņa otrreizēja atnākšana, par kuru mēs nekad nezinām. Bet šis te visas pasaules karalis, evaņģēlijā, ko mēs lasām, ir attēlots līdzīgi kā tas, kas ir ir tur uz krusta. Nu, visas pasaules karalis, kuram kronis ir no asiem ērkšķiem veidots, kurš eh, vēlāk tiek sēdināts tronī, kurš ir krusts. Un uh, var likties tāds absurds uh, uzlūkot šādu karali, šādu valdnieku. Parasti mēs iedomājamies karaļus un valdniekus tādus, kur ir varani, kuru priekšā cilvēki trīc un dreb, kuri izstaro tādu varenību un spēku. Mēs, kristieši, sekojam karalim, kurš zināmā mērā izstaro nespēku, kurš parāda ciešanas, kurš ir uz krusta. Jēzus īsi pirms uh, savas uh, notiesāšanas, kad viņš pēdējo reizi ēda ar saviem mācekļiem kopā, tad viņš atklāja mācekļiem savu identitāti. Viņš saka, ka jūs pareizi sakāt, domādami, ka es esmu jā, Dāvida pēctecis, ka es esmu skolotājs, ka es esmu dieva dēls. Viņš saka, kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Ļoti interesanti, ka katehisms arī runā par to, ka kristieši, kas ir saņēmuši kristības sakramentu, viņi saņem tādu trīskāršu aicinājumu - priesterisku, pravietisku un karalisku. Tad šis karaliskais aicinājums, kuru mēs saņemam no Kristus, izpaužās tieši caur to, ka tā ir spēja kalpot, tā ir spēja dāvāt sevi citiem, pat ja tas prasa arī kādas personiskas ciešanas, prasa personisku attiekšanos. Jā, arī Jēzus saka, nav lielākas mīlestības kā tā, kas atdod savu dzīvību par citiem. Un Jēzus to izdarīja ļoti tādā fiziskā, uzskatāmā veidā, tiešām arī nomirstot par mums, par mūsu grēkiem Mēs to esam aicināti darīt arī tajās savās ikdienas izvēlēs, tā nomiršana sev, kad es neizvēlos kaut ko labāko sev vai pirmo vietu, kas vispirms padomāju par kādu citu, kas man ir līdzās, kad es uh, varbūt pieciešu kādu vienu vai otru nērtību, lai ļautu kādam citam varbūt piedzīvot. Vienkārši jā, lai pakalpotu otram, lai izrādītu mīlestību otram. Pāvests Francisks uh, bieži vien atgādina, un viņš arī īstenībā atsaucās uz māti Terēzi, sakot to, ka mīlestība vienmēr ir sāpīga. Jo mīlestība vienmēr prasa no mums no kaut kā atteikties. Jā, lai es ar kaut ko dalītos ar otru, tad man savā ziņā ir jāatņem sev šo lietu, lai es ar to dalītos. Vai tas būtu laiks vai ne tie būtu līdzekļi vai manas spējas, darbs, ko es varbūt varētu darīt kaut ko priekš sevis. Ja, tad, tad um, šis karalis, ja, viņš ir tas, kurš mūs aicina kalpot, viņš ir karalis, kurš atdod sevi, kurš dāvās sevi par visiem tiem, pār kuriem viņš valda. Arī šodien daudzi varbūt no jums, ja esat dzirdējuši kādus podkāstus vai lasījuši grāmatas par līderību, Patiesībā visi šie autori vienmēr atsaucās šo pašu principu, ka īsts līderis ir nevis tas, kurš uzskata savu pozīciju kā tādu iespēju vai kā tādu apstiprinājumu tam, ka viņš ir pārāks par citiem, ka īstenībā līderis vienmēr ir tas, kurš rūpējas par pārējiem, tas, kurš noliek sevi citu rīcībā, it kā sev padoto, bet tomēr viņu rīcībā. Nā, Šī diena ir īpaša baznīcā šogad arī ar to, ka mēs ne tikai svinam šo liturģiskā gada noslēgumu, svinam Kristus karaļa svētkus, kas mums eh, liek pārdomāt par to, ko mums nozīmē Kristus un ko nozīmē mums valdīt kopā ar šo valdnieku, jo mēs Kristības sakramentā tad arī kļūstam par karaļiem. Tā šogad tad eh, pasaules jauniešu diena, kas parasti ir uh, ir uh, pūpolu svētdiena, tad šogad ir pārcelt uz uh, Kristus karaļa svētkiem. Pāvests katru gadu arī šai dienai raksta kādu vēstījumu, un es aicinu jūs iepazīties ar šo vēstījumu. Jūs to varat atrast mājaslapā Katolis LV. Ir daudzas tādas starptautiskas dienas, kuras ir ikgadējas, piemēram, Pasaules nabagu diena, kuru mēs svinējām pagājušo svētdienu, jā, vai ir, piemēram, Pasaules misiju diena. Uh, Tāpat ir arī Pasaules jauniešu diena. Katru gadu pūpoles svētdienām šogad tā ir tieši Kristus karaļa svētkos, kad arī pāvests viņš šajā savā uzrunā atsaucās uz apustuli Pāvilu. Viņš vispirms uzrunā jauniešu šajā vēstījumā, bet, bet tas ir arī vēstījums, kuru mēs katrs esam aicināti izlasīt un pārdomāt, kā mēs varam atsaukties šim aicinājumam. Jo apustulis Pāvils tad uh, Viņš piedzīvo šo sastapšanos ar Kristu tādā personiskā veidā, un tad viņš piedzīvo tādu ļoti radikālu savas dzīves pārveidi. Un, uh, viņš arī saņem tādu aicinājumu iet un stāstīt tālāk citiem par šo savu sastapšanos. Īstenībā Kristus karaļa svētki ir tāda brīnišķīga iespēja pārdomāt to, ko mums katram nozīmē sastapšanās ar Kristu, vai mēs esam viņu sastapuši. Kas man ir? Jēzus Kristus? Vai viņš ir tiešām pasaules valdnieks, kurš ir dzīves šodien? Jo kaut arī viņš tajos notikumos, ko mēs šodien lasām, evanģēlīja fragmentā no, no Jāņa evanģēlīja 18. nodaļas, viņš ir tāds, kurš cieš, kurš mirst. Mēs arī visi zinām, ka viņš augšām ceļās. Ļoti būtisks jautājums ir tas, ko mēs varam sev uzdot, ko man nozīmē tas, ka Jēzus ir dzīvs un ka viņš valda. Vai viņš valda manā dzīvē, vai viņš valda manā draudzē. Vēl pie tām draudzes nosaukums ir Kristus karaļa draudzē. Ja? Tad kā šī viņa valdīšana izpaužās? Kā es ļauju viņam valdīt par savu dzīvi? Mums cilvēkiem daudziem no mums, man liekas, īpaši mums vīriešiem patīk, ka mēs turam lietas savās rokās, ka mēs nu, kontrolējam situāciju, ka mēs zinām, kas notiks. Mani kolēģi jums var pastāstīt par to, cik man ir svarīgi vienmēr zināt par visiem procesiem, kas norisinās darbā, piemēram. Ja, tomēr, tomēr daudz kas ir atkarīgs no manis, bet tomēr es ļauju tam visam vispirms tajā visā valdīt dievam. Vai es ļauju viņam valdīt par manu ikdienas dzīvi, vai es ļauju viņam valdīt par savām finansēm, vai es ļauju viņam valdīt par savu ģimenes dzīvi, par savām attiecībām ar citiem cilvēkiem. Mēs varam, varam iedomāties visas savas dzīves jomas un pārdomāt, ko nozīmē, ka šajā dzīves jomā arī Jēzus ir valdnieks. Un es esmu tikai kā tāds pārvaldnieks, kurš dara visu iespējamo, lai rūpētos par to, ko šis valdnieks viņam ir uzticējis. Varam atcerēties visas tās līdzības, kur Jēzus stāsta par to karali, kas dodas ceļojumā, un viņš atstāja tur pārvaldīt pilsētas vai kaut kādus īpašumus, jā, vai kaut kādu naudas summu. Tad tie gudrie pārvaldnieki, viņi, protams, to visu laiž apgrozi, apgrozībā un pēc tam atnes visu atpakaļ ar peļņu. Un tas arī parāda to, ka mēs, kristieši, neesam tādi pasīvi. Jā, nu, ja jau Jēzus valda, tad es neko nedarīšu. Jēzus valnieks par manām finansēm, es neiešu uz darbu, gan jau Jēzus kādās. Ja, vai Jēzus tur ir valnieks par manām attiecībām, tad nu, es tur nezvanīšu draugiem. Viņš jau gādās par viņiem. Ka, nē, es, es, protams, novērtēju visu to, kas man ir, un es esmu pateicīgs Dievam par visu to, kas man ir, bet es visu to, pret to visu izturos kā tāds, kas ir tikai pārvaldnieks, bet ne tāds, kam tas viss pieder. Un kurš cenšas to uzturēt tādā maksimāli labā kvalitātē, un iespējams, ka tas viss arī vairojās un nespēļņu lai es tad varu ar prieku atgriezt atpakaļ tam īstajam valniekam to visu un parādīt, lūk, redzi, cik es labi ar to visu tiku galā, ko tu man biji uzticējis. Ko man nozīmē tas, ka Jēzus ir dzīvs, ka viņš valda? Vai es ļauju viņam valdīt par savu dzīvi? Vai man ir laiks priekš viņa? Ja, es varu atvēlēt, vismaz mēs šogad ar sveceļniekiem pa ceļam uz Aglonu pārdomājam to, ka 1% no mūsu dienas ir 15 minūtes. Vai es esmu gatavs 1% no savas dienas atvēlēt Dievam, lai runātu ar viņu, lai klausītos, ko viņš man vēlas pateikt? Vai es esmu gatavs, piemēram, arī augt savā ticībā un, un piemēram, intelektuāli arī iepazīt šo valdnieku? Ja? Kas ir pēdējā, piemēram, grāmata, kuru es esmu lasījis, lai augtu savā ticībā. Kad es pēdējo reizi atšķīru katehismu, piemēram, lai iepazītu savu ticību, vai kādu baznīcas dokumentu, vai kādu teologa darbu. Ja? Tad, uh, tie ir tie, tie jautājumi, ko mēs varam pārdomāt. Ko man nozīmē tas, ka Dievs valda pasaulē, ka Viņš valda manā dzīvē? Un tad arī otrs tāds izaicinājums, uz ko pāvests aicina jauniešus, ir Bet uz ko esam aicināti, ik viens no mums, kristītais, ir tas, ka mēs esam aicināti dalīties ar šo vēstu. Ka visi kristieši, visi, kas ir kristīti, visi ir misionāri. Mēs visi turpinam šo Jēzus iesākto darbu, ko viņš ir uzticējis tālāk baznīcai. Tas nozīmē katram no mums. Ja, kā es pirmkārt sastopos ikdienā ar Jēzu, un tad otrais, kā es tad ar šo sastapšanos dalos ar citiem. Tas nenozīmē vienmēr, protams, tur tagad uzbāzīgi stāstīt citiem, lai viņi pievēršās dievam, un tas ir labi vienkārši tāpēc, ka tas tā ir. Pāvests Francisks arī bieži vien runājot par evanģelizāciju, viņš saka, mums nevajag nodarboties ar prozelītismu. Ja, ka baznīca nesludina evaņģēliju, nemēģina cilvēkus piespiest ticēt vienkārši tāpēc, lai būtu baznīcā vairāk cilvēku ka mēs liecinam par šo sastapšanos ar tām savām ikdienas izvēlēm, ar to, kā mēs veidojam attiecības ar citiem, ar to, kā mēs attiecamies pret dzīves izaicinājumiem. Galu galā arī par to, ka cilvēki no malas redz, ka Dievs mums ir svarīgs, ka mēs viņam veltam laiku, ka mēs nekautrējamies atzīt to, ka mēs ejam svētdienā vai varbūt pat biežāk uz baznīcu, ka mēs lūdzamies, ka mēs lasam svētos rakstus tad arī šī mūsu sastapšanās ar Kristu mūs iedvesmos tuvāk mīlestību pret citiem cilvēkiem. Par pirmajiem kristiešiem sacīja, ka neskatoties uz to, ka bija kaut kādas elitāras grupas, kas viņus vajāja, tad īstenībā visa tā Romas impērijas sabiedrība ļoti labi ieredzēja kristiešu. Viņi bija ļoti labi ieredzēti cilvēki. Tāpēc, ka visi redzēja, ar kādu, ar kādu tādu pilnasinīgu pieeju viņi dzīvo dzīvi kā viņi ir gatavi arī rūpēties par tiem cilvēkiem, kam ir kādas vajadzības. Tolaik nebija tādu bērnu namu vai veco ļaužu pansionātu, tad kristieši bija tie, kas rūpējās par bāriņiem, par atraitņiem, par nabagiem, neprasot viņu konfesionālo vai politisko vai nacionālo piedarību. Ja, tas bija tas, kas uzrunāja cilvēkus. Uh, Arī nesen mieram tuvu bija uh, tāds citāts, ja nemaldos no mātes Terēzes, ka, ja mēs atrodam laiku lūkšanai, tad tā palīdz mums augt ticībā, un ja mēs augam mūsu ticībā, mēs augam mūsu mīlestībā, mūsu mīlestība vienmēr izpaudīsies ar konkrētiem tuvāk mīlestības darbiem, ar kalpošanu citiem. Ja, tad mēs varam pārdomāt gan tādā individuālā līmenī, gan arī, gan arī draudzes kontekstā vai Jēzus ir manas dzīves karalis, vai Jēzus ir mūsu draudzes karalis. Un tad, ja viņš ir, tad kā šis karalis mūs iedvesmo kalpot citiem, kalpot pārējai sabiedrībai šeit, Madonā. Kā Kristus karaļa draudzene kalpot tiem Madonā, kam ir šobrīd visgrūtāk, tiem, kuriem ir nepieciešama tuvāk mīlestība, kuriem ir nepieciešama žēlsirdība Un tad īpaši jau pievēršot uzmanību jauniešiem šodien. Ja. Pāvests arī ļoti uzsver to, ka jaunieši arī ir tie, kas palīdz īstenībā baznīcai turēties pie tiem saviem ideāliem. Jaunieši nekad neļaus iziet uz tādiem kompromisiem. Ja, tad vai mēs, piemēram, kā draugi, esam gatavi iesaistīt jauniešus mūsu ikdienas kalpošanās, kurās mēs jau esam iesaistījušies? vai viņiem tur ir vieta, vai mēs esam gatavi arī viņiem piedāvāt, uzņemties varbūt tādu iniciatīvu, kāda vēl nekad mūsu draudzē nav iepriekš bijusi, un teikt, ok, mēģini, mēs tevi atbalstīsim, kā varēsim. Un atklāt to, ka kopā ar jauniešiem arī mēs, kā draudzene, kā sabiedrība, varam atklāt to, mēs, kur mums ir jādodas, kur svētais gars vēlās, lai mēs dotos tālāk. Un, šie tad ir tie tie jautājumi, ko mēs varam katrs pārdomāt šodien, ne tikai šodien, bet arī ikdienā atcerēties, uz ko īpaši mūs mudina šie svētki, tad kas man ir Kristus un kā es par viņu liecinu citiem. apliecināsim šodien visi kopā mūsu katolisko un apustulisko ticību, kopīgi dziedot pagodināsim Kristu, visas pasaules un katras sirds karali vienosimies kopīgā lūgšanā. Kristu, Dieva dēls, mēs lūdzam par Tavu svēto baznīcu, pulcini tajā visus labas gribas cilvēkus. Amen. augstais priesteri, vadis sargā un svētī mūsu pāvestu Francisku un visus bīskapus, priesterus un diakonus. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, kungs un Dievs. Kungs Jēzu, kas vienmēr liecināja par patiesību, liec arī mums tiekties pēc patiesības savos vārdos, darbos un domās. Kungs, Jēzu, esi savu kalpu un draugu stiprums šīs zemes ceļā cauri visām grūtībām un pārbaudījumiem. Mēs tevi lūdzam, uzklausīt! Kungs, Jēzu, mūžības karali, ļauj, lai šīs dzīves ceļam noslēdzoties, mēs drīkstam nostāties pie Tavas labās rokas debesu valstībā. Mēs lūdzam, Kungs, Jēzu, mūžības karali, uzņem savā valstībā mūsu mirušos brāļus un māsas. Thank you. Dievs, mēs slavējam Tevi, Kristus, visas pasaules karaļa svētkos, lūdzām uzticību, sekojot Tavai taisnīgajai vadībai caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Jā, draudzi, mēs esam saņēmuši arī vēstuli no mūsu garīgā semināra rektora. Un, uh, Viņš pateicās eh, par jūsu ziedojumiem, garīgajam semināram, eh, par dārzeņiem un visām daudzajām burciņām, visādām dāvanām, ko jūs eh, caur semināristiem arī nodevāt garīgajam semināram. Un šodien, protams, arī Kristus karaļa svētkos vienmēr vācam ziedojumus garīgā semināra vajadzībām. Šobrīd garīgajā seminārā viņš saka, ir astoņi audzēkņi un astoņi Iestājušies šajā gadā ir divi, un pēdējos gados, ja jūs esat sekojuši līdzi, protams, zinat, ka ir vairāki diekoni un arī priesteri tomēr iesvētīti, neskatoties uz to, ka aicinājumi ir maz. Un paldies par jūsu atbalstu. Jūs varat ziedot šodien arī uz draudzes kontu ar uh, norādi garīgajam semināram. Mēs pārskaitīsim viņiem jūsu ziedojumus. Un tagad svinēsim svētās misijas upuri. sirdīs. Mūsu sirdīs ir kundā. Pateiksimies kungam mūsu dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev debesu Tēvs visvarenais mūžīgais Dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu kungu jo tu savu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu, esi svaidījis ar līgsmības un prieka eļļu, kā mūžības priesteri un visas pasaules karalī, lai viņš sevi kā bezvainīgu izlīguma upuri upurējot uz krusta altāra, piepildītu cilvēces atpestīšanas noslēpumu un pakļaujot visas radības savai varai, tās reiz stādītu tavas bezgalīgās majestātes priekšā, kā mūžīgu un visaptverošu valstību, kā patiesības un dzīvības, svētuma un žēlastības, kā taisnības un mīlestības un miera valstību. Tāpēc kopā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. svēts, tev pienākas gods no ikvienas radības, jo caur tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu un svēto garu, tu visu dzīvini un dari svētu, un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēktu līdz pat rietām. Tiktu upurēts tavam vārdam par godu tīrs upuris. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzām, Kungs, svētī šīs mūsu upura dāvanas, tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums to par tava dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinām šo noslēpumu. Tā vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet no tās visi! jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdotām. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies svētie un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un dzeriet no tā visi! jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūgticības noslēpums. Mēs, mēs. Tāpēc, pieminēdami kungs tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgo augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizējo atnākšanu, mēs ar pateicību te upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies, lūdzam, uz savas baznīcas upuru dāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar tevi, lai mēs pieņemdami tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristumu taču lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izredzētajiem, ar vissvētāko jaunavu dieva māti Mariju, ar svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavaini, ar taviem svētajiem apstuļiem un godpilniem mocekļiem un visiem svētajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie tevis. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu bīskapu Zbigņevu, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimē, kas ir nākusi pie tevis ar lūgšanām, bet pie sevis labais tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis bet mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam tēvam, svētā garā vienībā ir viss gods un slavā visos mūžu mūžos. Aplausot pestītāja vārdiem, viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām. Kas mūsu, kas esi debesīs? mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristumu. Jo, Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apstuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru, raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr! Sveiciniet viens otru ar mieru un izlīgumu sveicienu. savus grēkus. Svētīgi ir tie, kurus Dievs aicina pie sava galva Lūksimies! Pieņēmuši nemiestības maizi svēto komuniju, mēs tevi lūdzam, kungs, lai mēs ar prieku paklausot Kristus visas pasaules karaļa pavēlēm, varētu dzīvot debesu valstībā kopā ar viņu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen. Dievs, kungs, lai ir ar jums! Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastība, lai jūs pavadām! Bet mēs Madonā šeit turpinām ar evharistisko procesiju, kā jau tas pienākas draudzes titulu svētkos, un nezinām, cik ilgi vēl būs Radio Marija pārraide Eh, tas ir pēc viņu iespējām, bet mēs šeit eh, tātad dosimies procesijā. Protams, eh, obligāti ievērojam divu metru distanci un lietojam aizsargu maskas, kā tas ir paredzēts. Gribu pateikt paldies priesterim Pēterim, Radio Marija komandai par šo kalpojumu, ko viņi dara. Un atgādinu, ka jūs arī varat vienmēr ziedot Radio Marija vajadzībām, vai nu uz viņu kontu, vai arī šeit baznīcā viņu tātad šajā ziedojumu lādītē. Un attiecībā uz nākošo nedēļu svētās misijas ir paredzētas parastajā kārtībā, un kā jau tika pieminēts, arī tātad, uh, Nākošā svētdiena ir pirmā adventa svētdiena. Iesāksim adventa laiku, jau domāsim par to, gatavosimies, eh, lai mēs varētu svētīgi to pavadīt un sagaidīt priecīgi Kristus dzimšanas svētkus. Un šodien eh, tātad Euharistiskās procesijas ietvaros arī uzupurēšanās akts Kristus karalim un eh, arī, protams, noslēdzot liturģisko gadu himna, pateicības himna, Dievs, mēs eh, tevi slavējam un svētību ar visvētāko sakramentu. Un iesāksim ar šo uzupurēšanās akta lūkšanu, veltījot sevi eh, visas pasaules un kosmosa karalim eh, un izlūdzot arī vajadzīgās žēlastības. Vismīļais Jēzu, cilvēces pestītāji, raugies uz mums, kas dziļā pazemībā esam nometušies tavā priekšā. Tavi mēs esam un tavi gribam palikt. Bet, lai mēs būtu arvien ciešāk saistīti ar tevi, tad redzi, katrs no mums šodien labprātīgi veltīs sevi tavai vissvētajai sirdī. Daudzi tevi, diemžēl, nekad nav pazinuši, daudzi ir tavus baušļus panicinājuši un tevi no sevis atstūmuši, apžēlojies par viņiem visiem, vislabais Jēzu, un velc visus pie savas visvētās sirds. Kungs, esi karalis ne tikai tiem ticīgajiem, kas nekad nav no tevis atkāpušies, bet arī pazudušajiem dēliem, kas tevi ir atstājuši. Liec, lai tie drīz atgrieztos tēva mājās, lai tie neaizietu bojā no posta un bada. Esi karalis arī tiem, kas maldu mācību samulsināti vai ar šķelšanos no tevis sadalīti, sauc viņus atpakaļ drošajā patiesības ostā un ticības vienībā, lai drīzumā būtu viens ganāmpulks un viens gans. Dāvā kungs savai baznīcai drošu brīvību un labklājību, dod visām tautām kārtību un mieru. Liec, lai no vienas pasaules malas līdz otrai skanētu viens un tas pats sauciens Slava dievišķē sirdī, caur kuru mums ir nākusi pestīšana. Viņai lai ir slava un gods mūžīgi. Āmen! Tajā brīdī draudzē klātesošie dodas apkārt baznīcai, evharistiskajā procesijā. Un, eh, līdz ar to arī mēs atvadāmies no tevis, radio klausītāji. Paldies, ka biji kopā šajos Kristus karaļa svētkos ar Madonas um, Romas katoļu draugu, kuras svin titulu svētkus. Tātad svētību esam saņēmuši, veltīšanās, lūgšanu, palūgušies, un tad varam svinēt šos svētkus tālāk un uh, lūgties un svinēt svētdienas dienu. Ar jums kopā bijām um, es, Jolanta, brīvprātīgais Vilis un priesteris Pēteris Skudra.